purigi la cerbon dum dormado. Uno el plei grandai misteroi de la vivo estas solvita. Cial ni dormas, CAM dormado estas dangera? Sed devas esti. La cerbo dum dormado forzorgas tiam siain rubajoin, CIUI ofte estas tiom venenai, che ili causas malsanoin, kiel Alzheimer. Dormado estas, almenau en libera natura medio, risca afero. Multai rabopestoi chasas dum malhelo. Cai tamen ciui dormas, de la plei malgranda muscio gis la plei granda elefanto, nur la dauro de la dormado differenzas. Vespertoi tradormas dude coroin de la diurno. Elefantoi besonas nur quar horoin, cae ni homoi? Trionon de nia vivo ni passigas en tiu stranga stato, dum ciu vere prescau nenio dormas. Lo coro pumpas, ancau la cerbo activas. Nur la sens organoi estas luligitai, cae la skelet muscoloi grand parte cesas activi. Alicase, ni saltus tra la ciambro dum dormado, cae vundigus nin mem au alia in homoin. Kiu cele ni, cae ciui aliai faras tion, se do minacas dangero? Oni nescias, respektive oni havis nur hipotezoin, exemple tiun, che la cerbo dum dormado forzorgas rubbon, nome venena in metabola in productoin de la dum taga laboro, au alian hipotezon, che la cerbo dum dormado trafoliumas la tagon, eliminas malgravain memoroin, cae pli firme instalas la gravain. Yes, tio estas giusta, sed tio ne compensas la riscon de la minimuma perceptado de la medio. Cialdo? Gis nun oniconis nur ver tre nesufician respondon e la negativo se oni for prenas de ratoi la dormon, ili mortas almeno post dec quar tagoi. Mal saton ili eltenas pli longe, cae se oni for prenas la dormon de homoi, ili post malongega tempo collapsas, respective iliai volai fortoi. Cae tion el profitis torturistoi dum ciui epocoi. Sed cio respondezas en la cerbo, che sen dormezzo estas ancora pli risca, ol dormo? Giu estas la TIA mancanta forzorgado de la cerbai rubagioi? Tiu hipoteso nun confirmigis. Temas pri forzorgado de rubagioi, ciun malcovris Maiken Nedergort, el Rochester, nur pasintiare. Antau tio, estis tutte mal clare, kiel la cerbo plenumas la forzorgadon de tio, kion gine plu besonas, ca kio povus esti dangera por gi. En la cetera corpo competentas pri tio la limfa sistemo, sed tio finicias ce la netra penetrebla limo de la cerbo, nome la barriero sango cerbo. Ja ancau en la cerbo circulas liquajo, la cerbo spina liquajo, cae gi ancao forlavas rubajoin, set tio ocasas tro mal rapide, cae tro mal multe. Set la cerbo havas duan forzorgan sistemon. Gi consistas el glia celoi, cae ricevis la nomon glimfa sistemo. Tio devenaste nedergort. Si povis malcovri la fenomenon nur tial, giargi estas videbla nur cela vivanta cerbo cae char nur la plei moderna microscopa tecnico ebligas tiun vidon. Nun la esploristino alportas pluan surprison. Si rimarcis, de nove ce mussoi ciel pasintiare, che la glimfa sistemo dum dormado estas pli activa, nome decoble pli activa ol dum maldormo. Forzorgigas dum dormado naudec quin procentoi de la cerba rubajo. Tion ebligas la shrumpado de la cerbai celoi dum dormado. Cai tiu shrumpado estas ec enorma, nome proximume sestec procenta. Cai tiu shrumpado creas la liberan spazon por la rubacvai canaloi. Tra tiui canaloi tiam exemple forzorgigas toxai proteinoi kiwi cascigas malantau multai malsanoi, exemple Alzheimer che ni tradormas trionon de nia vivo, tio iam de longe ne plu estas vero. La dauro de dormado reductigis dum la pasinta iaroi. Paralele al tio, ne nur primultigis la malsanoi de la maliuna zerbo, sed ancau aliai malsanoi con ligigias con la manco de dormo, respective la trolumezzo dum nocto.